بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد Kama بعدكم ya الله سبحانه وتعالى wa ta'ala na kustaka sala na zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Uh, leo tunaendelea na darsa letu la kitabu Bulughul Amani bi sharhi aqidati Ibn Abi Zaid al-Qayrawani taalif fadilatu Sheikh al-Allama Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu taala. Na mlango wa mwisho tulisimama katika nukta inayosema annaru daru khuludin lilkuffar, kwamba moto ni, ni nyumba ya milele ambayo atakayoishi makafiri. Moto ni nyumba ya milele ambayo watakaoishi makafiri. Muallif rahimahullahu taala akawa kurekebisha kwa kweli sema wahiyallati أهبط منها آدم نبيه الجنة صح؟ وهي التي أهبط منها نبيه آدم أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه لما سبق في سابق علمه وخلق النار فعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته جعلهم محجوبين عن رؤيته ambapo kabla hapo kulikuwa kuna mlango adalilu min sunna masala na ya, ya kwamba aljannatu daru khuludi lilabrar, ndio ulianza mlango huo eh, kabla mlango mbili nyuma kirudi, tunaona kuna nukta inasema aljannatu daru khuludi lilabrar, kwamba pepo ni nyumba pia ya milele ya kwa watu wema. Anna alabrar jamu barun, alabrar jamu ni wa bar, sahi ambapo katika matni ilikuja wa anna allaha subhanahu qad khalaqa aljanna فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم شاكا سيما إلى وجهه الكريم شما أما الأدلة من السنة ففي ذلك أحاديث منها حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضامون في رؤيته وفي رواية هل تضارون برؤيته القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قلنا لا قال وهل تضامون أو قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب قلنا لا قال فإنكم لا تضامون في رؤيته أو قال لا تضارون illa kama tu, kama la tudharuna fi ruyatihima kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana na watu wa peponi kama jinsi hapa duniani tunapouona mwezi wa tarehe kumi na tano na kama jinsi tunavyoliona jua la mchana kusipokuwa na mawingu. Moja katika hadithi ambayo uh, inaonyesha kwamba watu siku ya kiyama watu wema siku ya kiyama watamwona Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa peponi kwa inapokuwa inaongelewa masala ya ya pepo mara nyingi tunaunganisha na jambo zima la kumwona Allah humo kwa sababu neema kubwa baada ya watu kuingia peponi ni swala zima la kumwona Allah subhanahu wa ta'ala kisha katika kuelezea pepo wazi katika kuelezea pepo baada ya kusema Allah kwamba Allah ameumba pepo eh, alifasa Allah ameumba pepo na kaiandaa kwa nyumba ya milele kwa watu wa mpenzi wake na aka wakarimu humo kumwona kuona uso wake mtukufu wazi kisha nilikuwa natafuta alaka baina hadha wa hadha kisha akaja kuunganisha akasema wa hiya allati ahbata yani aljanna hiya allati ahbata minha adam nabiyahu wa khalifatahu ila ardhihi wa hiyo hiyo pepo ndio ile ile ambayo aliyomtoa na kumporomosha ndani ya kutoka kwenye pepo hiyo Adam ambaye ni mtume wake kwa masala, je, pepo ipo haipo, na je pepo hii ndio ile au sio? Hapa katika akida na sunna jamaa alimama Ibn Abi Zaid ibn qayrawani anathibitisha hilo kwa pepo hii ndio ile ile na bado ipo mpaka siku ya leo na itaendelea kuwepo. Wa khalifatahu ila ardhihi lima sabaka fi sabiq ilmihi wa khalaqa an-nara wa hadha huwa mahallu ash-shahid. sabu aliyeweka hii milango sawa ni sharih au mhalik wa risala lakini sahibu risala yeye hakuweka hii milango kwa anaweka mlango kutokana na munasaba wa kile ambacho kilichokuwa kinaongelewa katika ile nukta ha, na haya tumeyasoma katika mukaddima wa Sheikh Ahmed rahimahullah ta'ala kwa kisema annaru daru khuludin lilkufar anakusudia kuanzia nukta hii wa khalaqa an-nara fa'addaha dara huludi liman kafara bihi wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ja'alahu mahjubin an ru'yatihi kama vile lilipokuwa katika nukta annaru daru khuludin lilabrar alianza hapa anna Allah subhanahu wa ta'ala kad khalaqa al-janna kwa anna Allah subhanahu wa ta'ala kad khalaqa al-janna fa'addaha dara huludi lil awliya wa akramahum ila akhirih ndio yale yale maneno hapa yanaunganishwa wa khalaqa nara fa'addaha dara khuludin liman kafara bihi wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi waja'alahum mahjubin an ru'yatihi waja'alahum mahjubin an ru'yatihi kinyume chake ndio akamahum fiha bin nadhari ila wajhihi alkarim kama jinsi ambavyo watu wa peponi watamuona Mola wao Allah atawakirimu hilo Kadhalika watu wa motoni Allah atawazuia, atawajalia kuwa ni kuzuilika, wasiuone uso wa Mola wao. Zimekuja hadithi kadhalika, zimekuja ayati zenye kuthibitisha swala la waumini kumwona Mola wao akiwa peponi na swala la makafiri kushindwa kumwona Mola wao akiwa motoni. Japokuwa jambo hili wametofautiana ahlusunna na watu wasiokuwa ahlusunna waljamaa katika makundi ya watu Rodina. Uh, Leo tutasoma nukta au mlango unaosema al-imanu bimajii llahi يوم القيامة صح na hii inakuja moja kwa moja baada ya milango iliyokuwa inaonyesha pepo kwa nyumba ya waumini na watamuona Allah, moto kwa nyumba ya makafiri na hawatamuona Allah. Sawa. Eh, mlango wa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala wazi una alaka na mlango wa kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuamini kuja kwa Allah siku ya kiyama na hapa tunasoma sifatul majid lillahi subhanahu هذه صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى sifa ya kuja kwa Allah Allah mtukufu kama vile tulisoma sifatu ish sifatu ru'yatillah kwamba watu watamuona siku ya kiyama Allah lakini kwa wale ambao waliokufa na imani qala rahimahullahu ta'ala yani ibn Zaid al-Qayrawani في عقيدته وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم وعقوبتها وثوابها na kwamba Allah mtukufu aliye juu na aliyetukuka yajiu yauma alqiyama, atakuja siku ya kiyama, atakuja siku ya kiyama. Walmalaku, na malaika pia watakuja safan safa, mstari kwa mstari sawa eh? Allah atakuja kadhalika malaika watakuja safan saf. sio kwamba Allah na malaika watakuja saf safu la bali sifa ya maji ya Allah subhanahu wa ta'ala haina kaifia kwa sababu ukisema kwamba Allah na malaika watakuja safu maana yake umeleta kaifia ya hii sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala pameleka hapa eh? kuja kwa Allah kaifia yake anaijua yeye mwenyewe kaifiyatuhu ay kaifia majii illa majhud kaifia ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala yenyewe ni majhud haifahamiki ghairu malum haifahami ama kuja kwa malaika wazi wao kaifia yao watakuja safan safa wakiwa wamejipanga safu safu wazi kwa hapa kuna sifatul majid lillah wa sifatul malaika wa sifatul majid lil malaika. Sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sifa ya kuja kwa malaika. Ukija katika kaifia Allah atakujaje? Hakuna anayejua. Eh? Kaifiyatuhu ghairu ma'lum. su'alu anhu lina. Sawa? Eh? sualu anha wanakuja liardhi al-umami wahsadihim qubatiha wa thawabiha kwa ajili ya kuwaonyesha umma matendo yao na kuwahesabu na kuwaadhibu na kuwalipa matendo malipo yao yaliyokuwa mazuri. Naam. katika sharh anasema Sheikh Ahmad Najmi rahimahullah ta'ala الدليل على ذلك مسألة hii masala ya aqida eh masala ya ghaib yahitaji dalili ili kuthibitisha hilo kwa sababu ndio itikadi yetu sana sunna wal jamaa na sisi ni abnau dalil uh, ah, sharih akawa akathibitisha maneno ya muallifu hapa akaleta dalili dalili juu ya jambo hilo qaulullahi ta'ala ni kauli ya Allah mtukufu Allah anasema katika suratul fajri <clears throat> aya 22 wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa sawa wajaa rabbuka wal malaku safa ambapo tumetafsiri maneno haya kwamba siku ya kiyama atakuja mwala wako na malaika saf saf Atakuja Allah Subhanahu wa Ta'ala tumesema yetu majhul. Eh? Na malaika wao watakuja safu safu. Fahlu sunnati yu'minuna bi anna Allah Ta'ala yati yawm al-qiyamati muhasabati ibadihi wa jazaihi sisi ahlusunna tunaamini, yani ahlusunna wanaamini, maana ndio sisi katika itikadi yetu kwamba Allah atakuja siku ya kiyama kwa ajili ya kuhesabu waja wake na kuwalipa matendo yao, in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran. iz inna Allah azza wa jalla, kwani Allah mtukufu yajmau linsa jinna fi saidin wahidin, siku ya kiyama atawakusanya binadamu na majini katika uwanja mmoja siku ya kiyama wazi naam inafidhuhum albasar wa ismi'uhum ad-da'i wa yadnu shams minhum ويكونون في العرق أو العرق العرق ويكونون في العرق على قدر أعمالهم يقفون موقفا طويلا وتنزل ملائكة السماء الدنيا فتكون صفا من ورائهم وملائكة السماء الثانية تكون صفا ملائكة السماء ثالثة وهكذا تكون الملائكة صفوفا من وراء الناس فيقفون موقفا طويلا ثم يفزعون ويطلبون من يشفع لهم إلى ربهم ويذهبون إلى آدم فيقول لست لها اذهبوا إلى نوح الآخر Hii hadithi inaelezea ile habari nzima ya siku ya kiyama baada ya watu kufufuliwa na hali ambayo watakayokuwa nayo na kwa kipindi chote watakachosimama kabla bado hawajahesabiwa mpaka watakapoona kuna umuhimu wa kwenda kuomba msaada kwa wale waliodhani kwamba wanaweza kuwasaidia ambao ni wale mitume ambao waliokuwa na nafasi kubwa kuliko wengine mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi zao kwamba baada ya kuwekwa katika uwanja mmoja wakawa wote wanamsikiliza mhitaji mmoja na hali ya siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atalishusha jiwe atalishusha jua kuwa karibu zaidi na utosi wao au vichwa vyao kama ilivyokuja katika hadithi alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim hadithi ya abu Hurairah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد والآخرين في سعيد واحد فبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس الحديث shakasema ناوته watakuwa katika hali ya kutokwa na jasho zikiwafika katika maeneo tofauti tofauti kwa kiwango cha matendo yao kuja katika hadithi ya Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya Miqdad ilitoa Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya Miqdad bin al-Aswad قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار دي فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق ومنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حكويه ومنهم من يكون ومنهم من يلجمه العرق الجامع قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى إلى فيه kwamba siku ya kiyama Allah atalisogeza jua kuwa karibu na viumbe wake mpaka litakuwa kadiri ya mili moja, kisha watu watakuwa katika jasho kulingana na matendo yao, na miongoni mwao watakuwa katika kongo mbili kaab, hizi nyayo huku chini. Jasho litafika humo na wengine litafika kwenye magoti wengine itafika kiunoni na wengine watakuwa wakiogelea ikitaka kuwafunika akaashiria mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hali hii ya mwisho ya iljimu al-araq iljama ni pale maji yanapotaka kumfika mtu mdomoni kwa maana ataanza kunywa vibada hali hii itakuwa kabla ya wao kwenda katika uh, kwenda kwa mitume kwenda kuwaomba kwamba wameisimama muda mrefu na wanahitajia msaada wao kwenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah awasamehe awaingize wale ambao waliostahili kuingia peponi na waingize wale ambao wanastahili kuingia motoni, sababu hakuna anayejua maukifu yake ni wapi na sehemu yake. Qala wa yatifuna mawqifan tawila, mkisimama msisimamo kirefu kisha watateremka malaika walioko wingu wa dunia eh watateremka malaika walioko wingu wa dunia yani wingu wa chini wingu wa kwanza hawa malaika watakuwa wamejipanga wamejipanga safu wako wamejipanga safu yani fatakunu safan ni waraihim kadhalika na malaika wa wingu wa pili pia na wenyewe watakuwa wamejipanga safu na malaika wa wingu watatu watakuwa hivyo hivyo wa hakadha takunu almalaika sufufan na hivyo ndivyo ambavyo watakavyokuwa malaika wamepanga safu miwarai na nyuma yao fayatifuna mawqifan tawila hawa malaika watasimama kisimamo kirefu ah, ah, wana hawa binadamu au watu yaqifuna mawqifan tawila watasimama kisimamo kirefu thumma yafzaun kisha wata pata mfadhaiko wa kukimbia alfadha ni mtu kupata mfadhaiko wa kuamua maamuzi ya kwenda kwa eneo fulani yatlubuna mayashalahum ila rabbihim wakimtaka na wakitafuta kwamba ni nani ambaye eh, atakao waombea shafaa kwa Mola wao yatlubuna mayashfa ila rabbihim ni nani atakao waombea shafaa kwa Mola wao fayadhhabuna ila adama, watakwenda kwa nabiiullah Adam abul bashar, baba wa viumbe wote, kwa nafasi yake ya kuwa kiumbe wa mwanzo eh, fayaqulu, atasema Adam, lastu laha, mimi sistahiki jambo hilo, jambo hili si la Yani maana alikwenda kwa watakwenda kwa Adam alayhi salatu wassalam na watamuomba awaombe shafaa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala awahukumu baada ya kuwa wamesimama kisimamo kirefu haya atasema lastulaha idhhabu ila nuhi ndeni kwa nuhi ambao ni nabii katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni wa kwanza katika ma rusul waliopewa nini waliopewa ujumbe wa kuwafikishia watu kwa heshima yake na nafasi yake hiyo ya kuwa awalu rusulillah subhanahu wa ta'ala watu wakamwendea fayadhhabuna ila nuh fayakulu lastu laha akasema nuh mimi sistahiki jambo hili jambo hili si langu yani lastu ndi ahli lishafaa lastu li ahli shafaa. Mimi sio mtu ambaye ninaweza kuwaombea watu uombezi leo hii, sababu kila mmoja alikuwa sikilio anasema nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi yangu nafsi yangu. Idhabu ila Ibrahima, na akawaelekeza waende kwa Ibrahim. Yadhhabuna ila Ibrahim, atakwenda kwa Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim atasema lastu laha, mimi sistahiki kufanya hivyo, jambo hili si la siwezi. Kisha anaelekeza ila man, ila Musa, endeni kwa Musa. Fayadhabuna ila Musa, watu watakwenda kwa Musa, watakwenda kwa Musa. Fayaqul Musa atasema lastu laha mimi sistahiki jambo hili hili jambo si langu idhahabu ila Isa nendeni kwa nani kwa Isa fayaqulu Isa naye atasema lastulaha idhahabu ila Muhammad nendeni kwa Muhammad fa idha ja'u ila nabii sallallahu alayhi wasallam watakapokuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Mtume sallallahu atasema ana laha hili ni langu mimi ndiye mwenyewe ana laha mimi ndiye mwenyewe ninastahili kufanya hivyo ninastahili kumwomba Allah awa awape shafaa awa awashufanyie watu na kuwahukumu kila mmoja aende katika uh, sehemu yake aliyokuwa anastahili kwenda na hii inaitwa shafaatul uzma wa yadhhabu ila rabbi mtume alayhi salatu wassalam atamuelekea Mola wake fayasudu baina yadayhi atasijudu mbele yake kadra jum'a kiwango cha wiki nzima الجمعة بمعنى ايش اسبوع ويفتح الله عليه بمحامد يحمده بها kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia atamfungulia mahamid jamu hamd atamfungulia sifa ambazo sifa hizo mtume wetu sallallahu alaihi wasallama atasifika kwazo waj'alhu maqama mahmud alladhi wa'adta waj'alhu maqama mahmud alladhi wa'adta tunasoma maneno haya baada ya muadhini anapoadhini eh ndio makama mahmuda Allah Allah ampe makama mahmuda ya kumpa nafasi ya kuwaombea watu shafaa ambayo Allah yeye ndiye aliyemwahidi mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwamba atamruhusu awaombee watu watu shafaa thumma yuqalu kisha kutasema ya Muhammad eh Muhammad irfa ra'sa inua kichwa chako yani baada ya kuwa amesujudu eh tawambia inuka wa qul yusma kisha useme sasa utasikika washfa tushfa washfa tushafa na waombe watu shafaa utapewa ruhusa hiyo ya kufanya hivyo فحينئذ يرفع rasahu sawa wakati huo mtume sallallahu alayhi wasallam atainua kichwa chake na kukitoa kwenye sijida akiwa anamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala wa yakula atasema rabbi ummati ummati atasema mola wangu na kuomba umati wangu umati wangu umati wangu umati wangu alhadithi fayamuru Allah bifasli alqada, Allah ataamrisha hukumu itolewe, wayajiu kama yasha. Wa hadha huwa mahallu shahida katika ile aya ya rabbuka wal malaku safan safa, sawa. Wayajiu kama yasha, na Allah atakuja kama anavyotaka, sawa, kama yasha wakaishia anajua yeye ambao sisi hatuijui halal wajhi laiqi bijalalihi katika waji ambao unaoendana sambamba na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala walwajhi laiqi bijalalihi wazi قال الله تعالى anasema Allah tukufu hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulali min al-ghamami wal malaikatu wa qudiya al-amru wa ila Allahi turja'u al-umur. Hawa naambiwa hapa ni, ni, ni, ni, ni washirikina na makafiri kwamba watu wanaishindwa kufanya matendo mazuri, wanashindwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo wanasubiri mpaka siku ambayo Allah atawaijia na hii pia ni dalili ya majiullah subhanahu wa ta'ala Wadih? Wanasubiri hal yanzuruna maana hal yantadhirun. hal yanzuruna maana hal yantadhirun. Wanasubiri mpaka atakapokuja Allah subhanahu wa ta'ala fi dhulalin min al-ghamam. Dhulal ni jamu dhulla. Ah, dhulal ni jamu dhulla ni wingi wa kivuli. Katika vivuli min al-ghamami vya mawingu. Ah, katika vivuli vya mawingu ambao wanasema kwa sababu ni mawingu meupe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuja katika vivuli vya mawingu wal malaikatu wa al-amru kadhalika na malaika watakuja siku hiyo wa qudhiya al-amru na wakati huo tayari hukumu itakuwa imeshakatwa hukumu itakuwa imesha hukumiwa wabotoni wa motoni na wapeponi wa peponi hivi watu wanasubiria makafiri wanasubiria wakati huo wa ila Allah turja al-umur, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuna yatarejeshwa mambo, yani mambo yote haya hapa duniani marejeo yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakaye atakaye hukumu wanasema fa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi annahu yajiu kama yasha na hii ndio nukta muhimu ya jamaa katika huu mlango eh nukta ya majii na kaifiyatul majii nukta ya majii kuja wanadamu anakuja eh sana sifa ya kuja jaa fulani yajiu fulani lakini hapa nukta ya msingi itikadi ahlus sunna wal jamaa sisi tunaitakidi kuja lakini hatusemi kwamba anakuja katika kaifia gani au anakuja namna gani namna ambavyo anakuja kwa tukithibitisha kuja hatulazimishi sisi tuthibitishe kaifia ya kuja kwake ambapo wanaokataa hii sifa ya kuja wanastazimisha kwamba akija lazima atakuwa kama anavyokuja kiumbe miongoni mwa viumbe wake ambao hili tutakuwa tumemfananisha na, na Allah na kiumbe wake au na viumbe wake kwa hiyo tunalikataa hili jambo ili tusimfananishe Allah subhanahu wa ta'ala lakini sisi tunasema nusritu maathratahu linafsihi sisi tunathibitisha kila tukithibitisha mtume alayhi salatu wasallam yeye mwenyewe katika kitabu katika katika kitabu chake min ghairi kaifin wazi bila kuleta kaifia la tashbihi na tamthili na tawili na ta'tili wala kuleta tashbihi kushabihisha kufananisha wala taatili wala kupinga kanusha wala tawili wala kuleta tafsiri isiyokuwa sahihi tafsiri isiyokuwa siko sahihi. Kwa ndio anasema hapa shekhe fa ahlus sunna Sheikh Ahmad bin Yahya Najmi fa ahlus sunnati wal jamaa hawa ahlus sunna wal jamaa yuminuna bi annahu yajiu kama yasha wanaamini kwamba Allah ana sifa ya kuja kama atakavyo wa hina idhin na wakati huo huo yuhasibu nasa ala amalihim eh, atawahesabu watu juu ya matendo yao, atawahesabu watu juu ya matendo yao. Na katika leo utaratibu hapa sasa ndio itawekwa mizani, itawekwa vitabu, itawekwa njia ile sirat kamtara tabuka mle ambao ni mbamba. Kisha sasa baada ya kuvuka watakuwa watu watakaoshindwa kuvuka wataingia motoni, sababu kutakuwa na kalalib, watu tumesoma kwa mwanzo, wataingia motoni na wale watakaovuka Allahumma sallim Allahumma sallim kwa aina tofauti tofauti za kuvuka. Wengine watakuwa wanatambaa, wengine watakuwa wanatembea, wengine watakuwa wanakimbia. Wengine kasi yao itakuwa kama radi, wengine kasi yao kama kupepesa jicho. Wakadha. Fatudha almawazin wakati huo itawekwa mizani ya kupima kwa kama la mawazinu. eh wa khaffat mawazinu kama ilivyokuja katika idha zulzilatil ardu zilzala wa tunsharu suhuf kadhalika zitafunuliwa zile suhufu na kusambazwa kwa kila mmoja apewe wanuti ya kitabahu biyaminihi eh wanuti ya kitabahu bishimalihi katika aya nyingine waraa dhahrihi قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin kwamba tutaweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama hakuna nafsi itakayo dhulumiwa chochote hata kama mtu atafanya jema dogo sawa na uzito wa mbegu ndogo au uzito wa mdudu chungu sisimizi tutaileta hiyo na wataiona na inatosha kuwa sisi ndio wenye kuhesabu inatosha kuwa sisi ndio wenye kuhesabu kadhalika Sheikh akasema yuminu ahlus sunna bil mawazin na ahlus sunna wal jamaa pia wanaamini mizani ambao pia jambo hili ni moja katika mambo ya inaopingwa na watu wa bid'a. Ah, sunna tunaamini mizani, fatuzanul a'mal, siku ya kiyama matendo yatapimwa. Haituzanu dawawinul a'mal, yani yale mafaili ya matendo yatapimwa. Wa dawawinul hasanati tudha ala kifatin mafaili ya mema yatawekwa katika kisahani cha mzani mmoja eh, kisahani kimoja cha mzani wadawawinu sayiati tudha wala kifatin kadhalika pia matendo ya uh, mafaili ya matendo maovu kadhalika pia yatawekwa katika kifaa yatawekwa katika mzani upande mwingine wayuzanu aidan ashkhasa kadhalika pia watu alashkhas kadhalika pia watu watapimwa na wenyewe kama jinsi ambavyo mafaili yao yatapimwa yale zile suhuf sidia zile dawawin bimaana ni zile suhuf yale madaftari ya vitabu vilivyoandika yale matendo mazuri vitapimwa yale vile vitabu vilivyoandika matendo mabaya vitapimwa mathaqulat mawazinu faman khaffat mawazinu faulaika humu almuflihun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun Allah anasema wale ambao mizani zao zitakuwa ni nzito hao ni wenye kufaulu lakini wale ambao mizani yao itakuwa mipesi eh basi hao ndio nafsi zao zitapata hasara siku ya kiyama na wataishi motoni milele man ya'mal mithqala dharratin khayran yara mayama ya'mal mithqala dharratin sharran yara yote haya zote haya hizi ni katika kuonyesha kwamba siku ya kiyama hakuna kitakacho jificha wala nuqimu lahum yawm al-qiyamati um, wa dalilu ala dhalika dalili ya jambo hilo qaulun nabii sallallahu alayhi wasallam يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب ولا يزن عند الله جناح بعوضة دليل ya jambo gani dalili ya ah wazn al-ashkhas kwamba watu pia watapimwa sawa kwa matendo yao kila utakapokuwa na matendo mazuri mengi basi utakuwa na uzito lakini hata ukiwa na kitambi una umejaza ukiwa na matendo mazuri machache hautakuwa na uzani hautakuwa na uzito anasema ataletwa watu ataletwa mtu siku ya kiyama mnene anaonekana ni ameshiba amekula sana amekunywa sana lakini akiwekwa kwenye mzani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa na uzito hata wa bawa la mbu ha, eh, hatakuwa na uzito hata wa bawa la mbu yani bawa la mbu litakuwa zito kuliko yeye akhrajahu muslim خرج البخاري ومسلم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ha akasema mtume sallallahu baada ya kusema haya maneno someni hii aya katika sura al-kahf aya 105 فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا kwamba siku ya kiyama watu hawatakuwa na uzani hawatakuwa na uzito kwa sababu ya yale matendo walioyafanya katika shari Wazi وقال رحمه الله تعالى ولما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يجتني سواكا ها Imekuja katika kisa cha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Siku moja yuko na masahaba wenzake mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa ni mwembamba lakini uh, miguu yake ilikuwa imembamba zaidi. Miguu yake ya eh, kuanzia miundi imembamba zaidi. Sasa kawaida mtu mwembamba labda kama amevaa kanzu amevaa kikoi akiinua mkono wake kutaka kuchuma kitu fulani hii nguo ina inapanda miundi inabaki kuwa wazi. Sasa Abdullah bin Mas'ud siku moja akawa anataka kukata mti wa nini wa mswaki min al araq eh, min al mti ambao unapatikana mashambani au majangwani bali ni mti mlaini, kwa mara nyingi unatumika kama mswaki anasema walamma saa sauda Abdullah ibn Mas'ud yajtani, alipopanda Abdullah ibn Mas'ud kwenye mti yajtani siwaka, akiwa anataka kuchuma mswaki, kata mswaki au kuchuma mswaki. Wajala sahabata tayanzuruna ila dikkati saatihi fayadhhakun, masahaba wakaanza kuangalia, wakawa wanaangalia ule udogo wembamba wa muundi wake wakawa wanamcheka wakawa wanamcheka la mmoja anamwangalia anacheka la mmoja anaangalia anacheka faqala nabi sallallahu alayhi wasallam akasema mtume sallallahu alaihi wasallam yake atajabuna min dikkati saqaihi atajabuna min dikkati saqaihi ye nyinyi mnashangaa wao wembamba kwa hiyo miundi, yake miundi yake miwili muundi sinaujua eh hizi supu hizi eh mnashangaa uembamba wa supu zake mbili ama innahuma fil mizani la athqalu min jabali uhud na hii la shaka ba Abdullah ibn Mas'ud sahabi jalil ha eh? Abdullah Mas'ud sahabi jalil anasema huyo Abdullah ibn Mas'ud huyo ha? hiyo miundi yake miwili innahuma hakika hiyo miguu yake miwili fil mizani katika mizani siku ya kiyama la athqalu min jabal itakuwa ni mizito kuliko mlima mlima uhud hii ni dalili kuonyesha kwamba siku ya kiyama watu watapimwa na makaratasi yao yatapimwa yani watu wao wenyewe watapimwa matendo yao kadhalika pia yale mafaili yaliyoandikwa matendo yao pia yatapimwa akhrajahu at-Tayalisi fi musnadihi min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa hasanahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi ghayati al mara kwa hiyo mlango wetu huu mlango wetu huu unaelezea sala mazima ya imani ya al-sunna wal jamaa katika sala zima la kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah atakuja siku ya kiyama kwa vile ambavyo anavyotaka yeye na hapa tunarudia tena kuweka tambihi kwamba sio wajaa rabbuka almalaku saffan safa ma Allah atakuja amejipanga na malaika la kaifia ya kuja kwa Allah ni kaifia ambayo inaendana na utukufu wake anavyotaka yeye lakini malaika hao ndio watakaokuja safa saffa naktafi بهذا القدر الله أعلم صلى الله وسلم وبارك علينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في هذا فيمتلكه كما